zazpierriek bat ginen dute, o, aipatzen alditugu, erango bardoze bidasune akamare, gixune, samatze eta burgue erreiti, amekagarren txarnigu egunaren ospatzeko, eskualde urtako nortasuna eta historiaren aipatzeko peio diban bardoztara gurekin zitugu, egunan, Egunon zuer? Bai, egunon, zuzenketa txipi bat, eh, Nikola idatzi dut, da xamatze. Eh? Ez dela xamatze egiten, baizik eta xamatze. Euskaraz, xamatze, baina bardoztarek erraten dute xamese. Xamese. Bi forma badira. <laughs> Ados, errandu eh, batxitek, boste egunez, zergatik ez xarnigu egunak? Xarnigu eguna da igandian, edo nola da? Lehenik, 2000 eta bostean sortu zelarik, Egun bat zen bakarrik, bardotzeko kontzertu famatuekin, eta gero chapoka xapoka handitu da, egun eh, bost egun dira, baina bon, ber izena dugu, sarnego eguna, bon, behar bada egun batez uh, kamiatuko dugula, ez dakit. Deitu zaitugularik eh, gomitatzeko, narat eh, jiteko, eh, peio dibon, zure erantzun gailu haukan dut, eta euskaraz eta kaskoinezko <laughs> mesua entzun ditaik ez zure erantzun gailuan, zer zira edo zer ziste Euskalun, oksitandar, sarnegu, ala entzun dugu soinu dirian, zer ziste susen. Hori da galde bizikiona eta interesgahia. Mire esker. <laughs> Gure eskualdean, bon, egun sarnegu, gehienak sarnegu sentitzen gira, baina lehenik baziren eskoldunak, bereziki pardotzen, eta baziren kaskoinak, bidasunen, aurti, nakamaren, erangon, eta bardotzen baziren beraz eskolun hainitz, kaskoinak, bazekienak, beraz uh, eh, irueledun hainitz, baina uh, etzen etzen sarnegu sentimentu hori, haitzin? Sarnegu sortu da gunea pixka bat eh, bide kurutze bat baita edo? Ba hori da, sarnegu da kaskoinezko hitz bat, eskuaraz eh, mestizo behar ba, eta beraz eh, da eskualde bat bizkuntzen artean kokatzen dena, nasketaren uh, artean. Eta bi, e, bez, bi ere muetan banatu da, ipar euskal egia bi ernoan, ola landesak ez ez? Landesak ez, uh, nik erraiten dut eskualegia eh, eta gaskoinaren artean girenak, administratiboki egungo egunean eskolegian, bidasuneko erri elkargoan edo bastida azparnekoan, aurti errobiaturi erri elkargoan, baina, bon, adibidez, erango eta burgu erreiti, biarnotik biziki urubil dira, eta badute kaskoin eh, hizkuntzori beraz, eh, bon, ez da hain simple. Mhm. Hain mm. itzizte, bardoze, ipatzen da, eskualunena, zer da, bardoze, erreiten alda? Bai, eskualunena, bardoze da, betitik. eta iztun kopuruan ere, seurro? Ba, atxemaiten dira, oraino es, eskolu? ziren, bai, atxemaiten ziren. <laughs> Egungo egunean mairuski... Guti. Guti, biziki guti. Eta egungo zahek, adibidez, kumpreintzen dute, baina ez dute hitz egiten eskoraz. Janik gal, galua zuten. Ba, ba, ba. Da, zuri, zek eman dauzu emeia? Berriz, e, zenta gira, ikasi duzula berriz, entzuna baitzinin tipian, eh? Bai, ikasi dut berriz, baina enetako eh, eskola eskora behar da. Jakin behar da, eman behar da. Ba, eta eman, ba, eman behar da ere. Eta hor, um, tipitik dazkizu bez, uh, tipitik ikasi hau zu, berriz... Uh, Amarekin. Hala. <laughs> Erantzun gailuan, hala, eh? zer da biernesa, kaskoina, nola daitzen da biern izkuntza? Erantzun gailuan da kaskoina. Kaskoina da okeko izkuntzetan kokatzen den uh, Ez dialektu bat baina, dialekto bat eganen dugu, bortale tolosa eta baiona artean mintzatzen dena, landesetan, biarnoan, jirondan, eh, eh, bigorran eta aturri bereko erian hitzetan eh, gizunen edo samatzen bezala ere. Bai honan ere. E, duzuzuk e, Euskara ikasi duzula, Euskaldun izaiteko e, baita espadakoa ikusten baitzinuan. Baina, zuen eskualde hortan, Euskaldun e, sentimendu hori bada edo... Eskualdun sentimendua bardotzen beti bizilik da, eskual kultura badugu ere oraino, badugu ba, eskualdan talde bat, uh, ko, koruak ere Euskara zedienak, Baina, bertze errietan, kaskoidun ziren, baina egungo egunean, be, eskualdun bezala sentitzen dira, ez dakit zergatik. Obe, baina, bon, uh, uh, amatxiek eh, kaskoin ziren, bidasunen, akamaren, baina, bon, gazteak eskualdun bezala sentitzen dira, baina uh, ez dakite eskora. Batzuk... Bai, batzuka? batzuk badakite, bardo zen beriziki. Kaskoina ikasi duzu edo erantzun duzu noan duzu bakarimezu hori edo menperatzen duzu ere? Kaskoina ulertzen dut, badut uh, ene bardotzeko amatxi kaskoina be, badakiana, beraz uh, biziki kompreintzen dut, eta gero mintzatzen uh, eh, xapu bat ere. Mm Eta charnego eran duzu, historikoki charnego ez da, da hitz bat izan dena zuen gunearen zat, bai. zer du, erri txak historioa, edo nola... Charnego deitzen dugun erri, erri alde ontan, badira, badira iru, lap, iru erriak, gizune bardotze eta aurti, gero badira basena baxen adibidez bastida, horagaje sapoat charnego dela, Uh, eta gero, badira, basena barreko iparalde, iparaldean, bidasuneko egialdea, peido bidas uh, famatu hori, ez dakigu Euskaraz nola, nola erran, historikoki zen agaramonteko lujak, beraz, ba, ba zen uh, bidasune, akamare, xamatxe, xa... Samatze, edo samese, uh, eh, erango burgue reiti eta erdiaruan bazen eskose, orain xalieseko erielkargoan eh, dena. Peio diban. Uh, eh, izkuntzaaren aldetik dugu berezitasuna, sekneguk bai gaskoina, bai euskara, baina beiti biak ere, baina badea, badea adibidez eskoletan eskora edo gaskoina ikasteko parada edo um, aekarik edo badea eskualde hoktan. Beraz, hizkuntza mailan, uh, biziki zaila da guretako, be, gure izkuntzak uh, ikasteko, bada bidasuneko kolegioan uh, oksitana edo kaskoina bakarrik, eta, bon, baziren uh, galde, galdeketa hainitz, baina ez zuten nahi bate, bidasuneko kolegioko buruzagiek, Eta gero ez dakit nork, enfin, bon. <laughs> Ba, zu baina bon, eta bidasuneko kolegioan, uh, eh, Oksitana ikasten dutenek, uh, kopurua biziki handia da, ez dakit uh, eh, baina gehiago badira, Baina, bon, be, gaztek uh, eh, ez dakite mintzatzen. Ara, zo hondiena eskora erabilpenian zaila da? Gero, ah, erabil... a, biziki, biziki zaila da. Bardotzen uh, eskualdun den uh, eh, erri bakarrean ez da bate eskuaren zuten. Eta bardotzeko eskolan edo sarnegu erriko eskoletan ez da euskarazko irakaskuntzarik malirruzki. Baina behar bada, bi mila eta mabortzeko sartzean izanen da uh, klase elebidun bat bardozeko eskola publikoan. Hori da uh, berri hon bat, ez dakigu oino nola, nola izanen den, baina bon. behar bada. Botere publikoan uh, aldetik ez da nahi kiriarik sobera ikusten ikuskuntza horiek buruz? Bardotzen bai. Bardotzen bai, bertzerietan ez da jauzik, maleruski ez da diauzik izkuntzen dako, izkuntzen alde. Bakartia sehenditzen duzu zure burua pixka bat? Han? uh, <laughs> pixka bat, bai. Ba dira hainitz eh, sarnegu sentitzen direnak, baina eskualdunak ala kaskoidunak biziki guti. Er, eh, iru helibidunak ez dira, iru zahar bat dutzen, behar ba, baina gazteak, bon, pff, ezakit. Eta aikaren uh, <clears throat> aikaren afera uh, bardotzen uh, bazen aeka duela aspai, baina biziki zaila zen eskuararen uh, ikasle guti bai, ikasle guti baina ni niniz bardotzeko kultura elkarte batean foet bardoit bardoz deitzen dena, eta be, 2000 uh, amalauko sartzean, hasi ginoen uh, eskuarazko kurtsoak emaiten eldu behar. Sarneko ah, usendimendori uh, eh, ipatzen zinuan, baina ez justuki uh, eh, izkuntza horiek eh, apaltzen diren bezala sarneko sendimendu hori desagertuko? Egan ez, eskualdearen berezitasuna da uh, izkuntza horien uh, nahazteka, baina hori desagertzen bada izkuntza iniztasun hori, sarneko sendimendua ere ez tea mm, apalduko. Ah, nik uste bai? Be, kultura bat ez da posible enetako kultura bat eh, izaitea eh, hizkuntzarik gabe. Gero folklo, folklor bezala izanen da. Eta mm, hor beste ez bat edo gogueta bat uh, aktualitatean dena, behar bada, Sernegoarrak urrun ditzen dira ortaik, eh? zenta ipare euskalegiak ukan behar ezagupen instituzional bat, beste bat, hiri elkargo handi bat, uh, bidiatutik uh, bardozera ino, erren dugu, talarein eraino, hor hor hortaik urgun dira, jendeak? Eh, segitzen dute pixka bat eh, afera hori edo? Badira, <coughs> segitzen dutenak eta bertzeak, eh, bertze etokitan bezala, eh? Nik uste ere doni banelo izunen ala ez dakit, ala asentak badirela ere, jendeak ez dutela hori segitzen. Bon, guretako pixka bat zailagoa da, behinan, bon, badira alde direnak eta badira bertzeak, baina eh, ez kontra, baina ez dakite zer diren eh, geroko problemak eta hori dena. Baina uh, interesgarria izanen litzateke, jakitea gure bidasuneko erri elkargoko uh, buruzagiek zer pentsatzen duten hortaz. Bai. Eta hau ere. Eipatuko eh, dugu, eh? dena den eh, Euskal Iratietan ere horiekin, aipatu dugu pixka bat jadanik zonbaitzuekin, e, eh, iritzia ezautzen dugu, kusiko, kamiatuko direnez, ikimolde horiek edo ez, <laughs> aurten, eta egitara huariare, ala ere interesa egiten peio dibon, esak eh? negu eguna, beraz, hastezken untan hasiko da igan Bai, hastezken untan <clears throat> abiatuko da, eta izanen da, bardo bidasunen eta gisunen bereziki aurren eguna, beraz antzerkia, uh, ikusgarria, bidasuneko eh, familia bisitaldi bat, atelerier bat ere eh, inguruari, ingurumenari uh, lotua, hori hiru egitan aste azkenean, gero bada... Ele Elebidunez, nola da? Haugen eguna gehienik frantsesez izanen, izanen da, bainan biharamunean, hortzegunean izanen da sarnegu gaua, sarnegu gau bat akamahe egian, kam frantsesez edo kaskoinez, eta gauuntan izanen dira bi, bi kulturak eta bi izkuntzak eh, Uztartuak, nahasiak. Ba, ba, ba, ba. Izanen da lehenik um, Frank Dolozor kasetariaren uh, Bayonaldeko Gaskoinen uh, Gaskoina filmaren uh, proiektio ez da bai Gure biharko gomita, Frank Dolozor, pasatzia. Ah, <laughs> Eta gero izanen dira Mutsikoak, Biarnes Diauziak, Bardotzeko Dantzariekin eta zenpe do lehen uh, biarnon den uh, erriko musikari eta Eta gauaren buruatzeko izanen dira pilpil uh, -pil taldea, eta La Brigada Menestrez. Beraz, egiazko sarnegu ga, gau bat, nahi, ba, nahi baduzie eh, deskubritu zer den sarnegu, uh, hori, Ba, bizik interesgarria izanen da akamerreko gau hori. Senu deia entzunen uh, dugu istantean itzorduek ilan, uh, eh, aste burukoak bereziki, kontzertuak eta oro. Igandian, zer da egun nagusi bat edo... Bai, hori da aurtengo behitasuna, ez da ebiakoitz uh, gauean bururatzen, baizik eta igandean, eta igandean iruan izanen da kaskoin eguna, kaskoinako eguna, egun osoa samatzen. Samatzen ez da biziki ezaguna, baina balia du alae. Uh, eh, izanen da amak erditan kaskoinezko meza bat, eta gero bon, kaskoin bazkaria, eta kaskoin kantu, eta, eta ipuinak. Dena kaskoinez, dena samatzen. Da, dena dena, eh, entzulean zat, eh, bada webgune bat ere, edo... Bai, xernego eguna... Wordpress. FR. Bai. bada webgunea eh, xernego eh, eta bada blog bat xernego puntu wordpress Eta programa osoa bada webgune... Horta, Facebook horri alde bat ere, eh? begien haitzina dutana, aski eh, animatua eta publikazioa initz baita. Bai. Bloga bezala. Ba, ba, egunero, bai. egunero entzaten eh, gira. <laughs> Bo, mireskia gazteko, zenbat ziste antolatzaile, zenbat eh, horren uh, uh, erabaiteko? Badira eun bat voluntario eta uh, oita bost elkarte. Ah, bada mugimendu. Bada mugimendu, alere, ba, ba, ba animazioen sortzeko. Agian hizkuntzek eh, egin ala egin dute bizitzeko, hizkun txipituek, eta eskertzen zaitugu, hasteko unarat e, eta be, sarnegu egun ahon, eh, Esker eganen? Eskertu zuek, eta laster arte samatzen irangon edo, edo akamaren.